من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليهم اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محترم عزيز جماعه المسلمين برادران اكرام عزيز ومعتبر قبل داش أكو كلر akukalar bugun ushbu xonadonda alloh haq subhanahu va taoloni bergan ulug' bir ne'mati shukrona valima aqtun nikoh marosimida o'tirar ekanmiz kuyov to'ramiz bilan kelinlariga uzoq umr berishligini tilab hammamiz ijobati da'va chaqirilingan joyga ijobat qilishlik sunnat deb kelib o'tiribmiz ilohim yangi bo'lgan oilaga baxtu saodat shariatga muvofiq hayot ato qilsin kelgan azizlarimizni ushbu sunnatni ahyo qilganliklari uchun bitta sunnatga amal qilganliklari uchun qancha va'dalar bo'lsa alloh o'zi bergan bo'lsin azizlar to'y bu nikohning e'lonidir albatta nikohning e'loni bo'lishligi lozim va lobud bo'ladi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam va nikohni e'lon qilib qo'yinglar dedi molikiy mazhabida nikohni e'lon qilishlik ya'ni to'y qilishlik vojib bizning hanafiy mazhabda sunnat lekin eng e'tiborli tomoni nikohni boshqalar bilishligidan berkitishlik kerak emas balki bu kelajak zurriyotni nikoh ila dunyoga kelganligini hammaga bildiradigan va qolaversa hammadan duo olib e'lon qilinadigan bir tadbirdir lekin bir narsani hozir bizda kundan kun avj olib ketayotganligi uchun qorakam qur'on o'qib boshlashlaridan oldin esimga kelganda gapirib qo'yaman to'y qilib nikohni e'lon qilishlik kuyov to'rani vazifasiga kiradi kelinni vazifasi emas qiz bola tomonda e'lon qilinib to'y qilinishi kerak emas o'zi aslida shariatda to'y kuyov tomonda bo'ladi lekin hozir bizlarda qiz chiqarishlikni to'yi ham ayni kuyovnikidaqa bab barobar bo'lib qolyapti u yerda e'lon qilinilmaydi agar qizini uzatayotganligi uchun o'sha qizni omonatini bajarayotganligi uchun duo umidida shukrona uchun qilayotgan bo'lsa mayli shukrona ehson qilib lekin ayni valima qilib to'y qilib xuddi dabdaba tadbirlar bilan juda qiyinchilik holatlar bilan qilishlik bu shariatda buyurilmagan bundan savob umidida qilinmaydi faqatgina ota o'zini omonatini bir qiz unga omonat berilganligini mana shu omonatimni eson omon ado qilib oldim allohga shukur qilib bir dasturxon yozay desa marhabo alloh ehsonni qabul qilsin lekin asli o'zi nikohni e'loni kuyov tomonda bo'ladi chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uylanayotgan sahobalarga qarab turib aytdilar bu gapni sen uylansang to'yingni e'lon qilib qo'ygin dedilar qiz bolaga e'lon qil nikohingni demadilar mana bugun ham biz mana shunday payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam buyurgan buyruqqa muvofiq shariatning buyrug'iga muvofiq nikohini e'lonida o'tirar ekanmiz bu kelin bilan kuyov ikkalalarini shar'iy nikoh qilganliklariga e'lon va duo uchun hammamiz jamlanib o'tiribmiz payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam kim bir mo'min musulmon birodarining nikohida guvohlik berib qo'ysa bir kun nafl ro'za tutganda savobini oladi dedilar nikohda guvohlik berib qo'yishlik o'zi ham katta bir ibodat ekan azizlar ilohim bu nikohlarga bizni ham guvoh qilgan bo'lsin va hammalarimizga o'sha nafl ro'zani savobidan ato qilib e, kelin bilan kuyovni farzandlarini rohatlarini ko'rib yurishligini allohdan so'rab duo qilishligimizni alloh bizlarga doimo nasib qilsin azizlar e'tiboringlarga avval qor akamdan bir qur'on tilovat qilishlikni iltimos qilamiz e, bir qur'on o'qib bersalar qur'onni fazilati qur'onni fayzi qur'onning sakinasi bilan bir oz rohatlanib qolamiz suhbatimiz yanada ta'sirli bo'ladi e, inshaalloh mana shu qur'ondan keyin suhbatni davom ettiramiz suhbatimizdan keyin bu qora akamiz qur'on o'qib beradilar va inshaalloh keyingi taomdan keyin umumiy bir duo qilinadi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرف النهار وجعله لنا هجة يا رب العالمين يا ربي قرآن كريم نين حرب الحرفية وعد قلنجن صوابتا نسيب قلقين payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga qadar o'tgan ahli iymonlarni bahramand aylagin duoga qo'l ko'tarib turgan hammamizga qur'on sakinasini yog'dirgin qur'onga amal qiladigan buni sevib o'qiydiganlardan qilgin va sallallohu taala ala xayri xalqi muhammad va ala alihi va ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin allohu akbar bismillahi rohmanir rohim qur'oni karimning bizga hidoyat qilib yuborgan allohga hamdu sanolar bo'lsin qur'oni karimni sizu bizlarga meros qilib qoldirgan butun hayotini ushbu qur'onga baxshida qilgan va qur'on uchun o'zining butun aqlu zakovatini fikrini sarflab qur'oni karimga muhabbatimizni ziyoda qilmoqlik uchun uni tilovat qilishlikka sunnat qilib o'rgatib ketgan payg'ambari barhaq muhammad sollallohu alayhi vasallamga va salomlar bo'lsin qur'oni karimni hibs qilgan uning qalbida saqlagan bizdan avval o'tgan rasulimiz alayhissalotu vassalamning davrlarida yashab o'tgan qori sahobalar va mufassir ustozlarimizga allohning rahmati yog'ilgan bo'lsin hozirgi kunda ushbu qur'onga muhabbat ila amal qilib kelayotgan qur'onni qalbida jo aylab tilovat qilib kelayotgan va qur'onni sevib eshitayotgan barcha aziz birodarlarimizga musulmon jamiyatimizdagi har bir azizlarimizga alloh taolo o'sha qur'onning o'qiganlarga beriladigan savoblardan nasib qilgan bo'lsin tilovat qilib bergan qora akamizga ham alloh taolo qalblariga qur'onni yanada mustahkam qilib joylasin va unga amallik chiroyli hayot nasib qilsin qora akamiz o'qib bergan qur'oni karim surai zumardan edi azizlar keling ushbu oyat qora akam o'qigan oyat haqida to'xtalib o'tsak <clears throat> insoniyat uchun olloh ikki narsani doimo va'da qiladi o'ziga ergashgan o'ziga ibodat qilgan bandalikni bajo keltirgan allohning buyruqlariga itoat qilgan va parvardigori olam halol degan narsalarni halol degan parvardigori olam harom degan narsalarni harom qilgan iymon va taqvoda mustahkam turgan har bir kishi uchun jannatni va'da qiladi alloh subhanahu va taologa dushman bo'lgan va alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilmagan halolni harom deb qo'ygan haromni halol deb halolni harom degan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning payg'ambarligini tan olmagan shaytonni do'st tutgan kufr va mushrik holatda yashagan va isyonda turgan har bir kishiga olloh jahannamning va'da qiladi jannat va nor jannat va do'zax mukofoti bor azizlar bizlar buni ikkisini ham arab tilida jazo deb aytilinadi jazo bersin sizga deganda bizda xuddi uni azob deb o'ylaniladi asli jazo bu mukofotdir ya'ni qilingan narsani evaziga beriladigan haqni jazo deyiladi yaxshi ibodat qilganlarga jannat jazo bo'ladi yomon ibodat qilmagan allohga isyon keltirgan allohga dushman bo'lganlarning jazosi allohni o'ziga havola va bilguvchi o'zidir azizlar mana shu jannat mo'minlarga va'da qilingan eng ulug' maqom jannatga intilmagan jannatni orzu qilmagan inson xususan musulmon mo'min bo'lmasa kerak lekin mana shu jannatga kirishlik uchun bir qancha mashaqqatlik yo'llarda bosib o'tishlik hoyu havaslardan o'zini olib qochishlik shaytonni gapiga kirmaslik nafsining qo'liga aylanmaslik ma'lum bir miqdorda parvardigor olamning buyurgan buyruqlarini qattiq amal qilib imkon qadar toqati yetgancha taqvo qilib borsagina jannatga kirar ekan lekin siz bilan biz hozirgi oyatda aytilingandek qur'oni karimda hozir qorakam o'qigan qur'onda oyatida aytyaptiki qiyomat qoyim bo'lganda taqvodor mo'minlar ollohdan qo'rqqan mo'minlar jannat tomon to'p to'p qilib olib kelinadi deyapti va ular jannatga kelayotganda futihat ular uchun jannatning eshiklari ochilib qo'yiladi va jannat eshigini oldida jannat farishtalari bularni kutib oladi va ularga qarab salamun alaykum assalomu alaykum ey ahli taqvolar xush kelibsiz tibatum fadxuluha xolidin sizlar qanday ham yaxshisizlar qanday ham yaxshi amal qildinglar jannatda abadiy qolinglar deb turadi mo'minlar esa jannat eshigi oldiga kelganda ham o'zining mo'min va musulmon ekanligi va musulmon va mo'min odobida ekanligini esdan chiqarmasdan hatto o'sha jannatga kirib ketayotgan holatida ham azizlar allohga hamdu sano aytib kirib ketar ekan alhamdulillahi sadaqana va'dahu o'zining va'dasini sodiq bo'lgan va'dasiga va'dasini tasdiqlagan va bizga mana shu jannatni meros qilgan uni xohlagan joyidan o'zimizga joy olib berishlikka meros qilgan alloh taolomizga hamdu sanolar bo'lsin deb qolinar ekan to'g'ridan to'g'ri jannatga kirib ketmas ekan balki shunda ham mana shu jannatga bizni kirishlikni va'da qilib va'dasini ustidan chiqqan allohga hamdu sanolar bo'lsin mana shu jannatni bizga meros qildi shu jannatga kirishligimizga loyiq ko'rdi xohlagan joyimizdan joy olib borishlik imkoniyatini bergan allohga hamdu sanolar bo'lsin deb kirarkan jannatga kirishlik uchun hozirgi aytilingan vasiqallazina taqov ollohdan qo'rqadiganlar deb aytilyapti azizlar ya'ni asosiy vosita olib kirib ketishlikka imkoniyat taqvoga bog'lanyapti taqvo bu ollohdan qo'rqishlik azizlar ollohdan qo'rqishlik esa olloh buyurgan holatda istiqomat qilishlik va olloh qaytargan narsalardan qaytishlikni taqvo deydi jannatga kirishlik uchun siz bilan bizdan ko'p qiyinchilik mashaqqat so'ralinmaydi la nukallifullohu nafsan illa vusaha boshqa oyatda olloh aytadi biz bandalarni toqatidan ortiq narsaga mukallaf qilmaymiz deydi olloh bizga toqatimizdan ortiq narsani talab qilib mana shu narsani qilsang jannatga kirasan deb insonni toqati yetmagan narsani buyurmaydi olloh balki insonning toqatiga yarasha narsani buyurib mana shuni qilganlar uchun jannatni va'da qiladi ammo bizdan avvalgi ummatlar ichida azizlar jannatga kirishlik uchun nihoyat darajada qiyinchilik holatlarni boshdan kechirdilar xususan mana qur'oni karimda olloh aytadiki astaizu billah ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها undan oldin oyatni oldida وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من وعمله ونجني من القوم الظالمين ya'ni jannatiy bo'lgan ikkita ayolni misol keltiryapti olloh siz bilan bizga ogoh bo'lishligimiz uchun mana shu ayollar jannatga kirishlik uchun bosib o'tgan qiyinchilik yo'llarini bizga misol qilib keltiryapti olloh mana shu bir zaifa bo'lgan ayollar qancha qiyinchiliklarga rizo bo'lib uning oqibatida jannatga kirishligiga rizo bo'ldi biz bundan o'rnak olish kerak deyapti ya'ni birinchisi fir'avnning ayoli osiyo edi fir'avn o'zini iloh deb atagan o'zini xudo deb atagan shu darajada mal'un va badbaxt ediki o'ziga sajda qilishlikka buyurar edi shuning bilan barobarida fir'avni podshoh va juda ham badavlat edi uning ayoli osiyo esa o'sha badavlat bo'lgan fir'avnning eng yaxshi ko'rgan ayollaridan edi yegani oldida yemagani orqada xohlagan maishatini qilishlik imkoniyatiga ega edi uning ayoli osiyo onamiz uning atrofida qancha qancha xizmatkorlar xizmatini qilib turar edilar ko'ngli nimani kustasa shuni qilishlikka ega bo'lgan bu ayol hamma bu lazzatlarni podshohning go'zal ayoli bo'lib ma'shuqasi holatini ham atrofida turgan girdir kapalak xizmatkorlarda ham hammasini bir chekkaga surib allohning rizoligi uchun intildilar fir'avnda sen xudo emassan bir bandasan men ollohdan o'zga hech kimga sajda qilmayman shuningdek senga ham sajda qilmayman deb turib oldi avvaliga osiyo onamiz pinhona holatda allohga iymon keltirgan edi va o'zining eri bo'lgan fir'avnni yomon ekanligi buning zolim va badbaxt ekanligini bilib bildirmasdan ibodat qilib turardi lekin uning eng yaqin xizmatkorlaridan bittasi fir'avnga yaxshi ko'rinish maqsadida uning sotib qo'ydi uning ayoli ibodat qilayotganini aytdi fir'avn avvaliga u meni uchun sajda qilayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi axir ayoli uchun hamma narsani muhayyo qilib qo'ygan bo'lsa duru gavharlarga to'ldirib qo'ygan bo'lsa nil daryosining bo'yida joylashgan qasrlariyu uning atrofida xohlagancha xizmatini qiladigan xizmatkorlarni qo'yib qo'ygan bo'lsa ayoli menga yomonlik dushmanlik isyon keltirmaydi deb o'ylagan fir'avn osiyo onamizning huzuriga chiqdi osiyo onani ibodat holatida ko'rdi va nima qilyapsan degan savolni berdi osiyo onamiz ibodat qilyapman dedi sajda qilyapman kimga mengami dedi osiyo onamiz astag'firulloh dunyoda yakka yagona bo'lgan allohgagina ibodat qilinadi la ilaha illalloh ollohdan boshqa iloh yo'q sen oddiy bir bandasan adashgansan zulmdasan shayton yo'lidasan deb eriga shunday dedi darg'azab bo'lgan fir'avn ayolini qattiq azobladi hatto uning jismlariga bir temirdan bo'lgan panshaxaga o'xshagan narsani taroqni qo'yib go'shtlarini sidirishlikka amr qildi fir'avn esa mana shu zulmlarni qilishlikka tomosha qilib turar axir ayolku zaifaku u hozir o'zini dinidan qaytadi deb o'ylardi lekin osiyo onamiz jannat umidida edilar allohning huzuriga rizo qilib borishlik umidida edilar har qancha azoblasa ham u onamiz sabr qilib turdilar hatto zulmlari ko'paydi ba'zi bir tarixchilar ba'zi kitoblarda osiyo onamizni qozonga qaynatib turgan qozonga olib kelib tashlashlikni buyurgan deydilar olib kelayotgan mahalda qo'lida go'dagi bor edi go'dakka rahmi kelib bir oz to'xtab o'sha fikridan qaytib turmoqchi bo'lganda go'dak tilga kirib ya ummi ey onajon qozonda qaynab turgan suvi do'zaxning o'ti oldida hech narsa emas bu fikringizdan qaytmang degan ovozni bergandi shunda osiyo onamiz zulm kuchayib ketganda hozir qur'onda kelgan duoda qilgan ekan ya'ni shunday degan ekan وضرب الله مثلا للذين آمنوا آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون va najjini minal qawmi zolimin Ya rabbiy menga jannatda bitta qasr bino qilib qo'ygin o'zi qasrda yashaydi azizlar bitta emas o'nlab qasrlari bor lekin jannat qasrini so'rayaptilar Ya Rabbi menga jannat qasridan jannat binosi bergin fir'avnning yomonligidan uning zulmidan va zolim qavmning yomonligidan menga panoh bergin deb duo qildi Osiya onamizni Alloh ruhini oldi uning jismi boshqa azoblarda sezmay qoldi va jannatiy bo'ldi ho'p osiyo onamiz jannatga nima uchun intildilar yoki bibi maryam onamiz oyati davomida va maryam imron allati va imronning qizi maryamni misol keltiramiz deyapti olloh u pokiza bokira edi turmushga chiqmasdan iso alayhissalomni dunyoga kelgizdi biz uni bokira pokiza holatda ushladik va biz unga o'zimizni ruhimizni puflab qo'ydik dedi alloh taolo jabroil farishta orqali va robbisining kalimasini ya'ni oyatlarini alomatlarini tasdiq qildi va allohga iymon keltirdi bu ayol mana shu ayol ham jannatiylardan edi lekin bibi maryam onamiz ham osiyo onamiz singari jannatga kirishliklari oson bo'lmadi erga tegmasdan bola tuqqanligi uchun fohishalikda aybladilar toshbo'ronlar qildilar yurtidan haydashlikka o'ldirishlikka amr qilar edilar lekin bibi maryam onamiz o'zlari rohiba o'sha ibodatxonadan chiqmagan bu narsada tamomiyla u ayolning aybi yo'qligi balki bu allohning inoyati ekanligini ularga tushuntirmas edilar ular johil edilarki parvardigor olam loydan insonni yaratar ekan turmushga chiqmagan ayoldan bola tug'ishlikka tug'dirib qo'yishlikka qodir ekanligini hayoliga ham kelmasdi balki bu allohning hukmi edi olloh kun deydi fayakun olloh bo'l deydi va u bo'ladi lekin bibi maryam onamiz ko'p zulmlarni ko'rdilar chiqib ketdilar sahrolarda yurdilar o't o'lanlarni yedilar o'sha joyda iso alayhissalom o'tgan o'tlarda alaflarni yulib olib kelib shundan ovqatlar qilib yedilar bir chaylada yashadilar lekin ular baxtli edi allohga ibodat qilar edi iso alayhissalom onasi uchun bir narsalarni terib kelish maqsadida tashqariga chiqib ketganlarida g'orda o'zlari qoldilar qaytib kelganlarida onalari bibi maryam onamiz uxlab o'tirardilar iso alayhissalom onam qorni ochligidan uxlab qolibdilar deb uyg'otgani hayo qildilar bir oz muddat o'tsa ham turavermadi odatda ayni kechaning mana shu paytida onalari turib ibodat qilardilar onalarini uyg'otdilar juda ham hazin va siniq ovozda uyg'otdilar onajon ibodat qiladigan vaqtingiz bo'ldi kechalari ibodat qiladigan tuningiz keldi vaqt o'tib ketmayaptimikin dedilar onasidan sado chiqmadi iso alayhissalom hayron bo'ldilar onam ochlikdan yoki tashnalikdan yoki qiyinchilikdan shunchalik qattiq uxladi deb o'yladilar oradan bir qancha fursat o'tdi kun yorisha boshladi yana uyg'otdilar onajon ibodat qiladigan mahal bo'ldi ovqat ham olib kelgan edim o'rningizdan turasizmi dedilar o'zlari onasi turmagunlaricha va o'rnlaridan turib tanovul qilmaguncha tanovul ham qilmas onasi turgan turmaguncha ibodatini ham rohatlanib qilolmas edi o'zlari ozgina ibodat qilar va yana onasini uyg'otar edi uch to'rt marotaba qaytarilgani va nihoyatda siniq va mahsunlik ovoz bilan onasini uyg'otayotgani holatida jabroil farishta keldilar iso alayhissalom sizga sabr bersin onangiz olamdan o'tgan edi endi uni xatib uyg'otmang dedilar bu mahalda ona olamdan o'tib bo'lgan iso alayhissalom onam uxlayapti deb o'ylagan edi bu ayol jannatiy ayollardan biri osiyo onamizning hamrohi edi butun mashaqqatlari payg'ambarning dunyoga kiygizganliklari uchun bo'ldi zahmat ila olamdan o'tdi lekin orzulari jannat edi azizlar sahobalar ham shunday bo'ldi sahobalar ham faqat jannatni orzu qilardilar faqat jannatni orzu qilardilar nima uchun azizlar keling jannatga yaxshiroq bir e'tiborimizni qarataylik jannatda bizni kutayotgan narsa o'zi nima u yerda ariqlarda oqayotgan sutdanda tiniqroq lazzatliroq bir ariq asaldanda shirinroq anhorlar turli mashrubot ichimliklar ila oqayotgan daryolar soya salqin joylar mevalar esa o'zi xohlaganingizda engishib shoqlarni olib kelib turishligi atrofida har bir musulmon uchun qasrlar bino bo'lib yoqutu durlardan bo'lgan taxtlar har bir musulmon erkak uchun qancha qancha hurlarning xizmati huru g'ilmonlar xizmatkor bo'lishligi billur idishlar qadahlar hamma hamma narsalar bor azizlar bizni jannatga intiltirayotgan narsa mana shumikin u yerda yegan taom bor lekin hojat yo'q taom yeyilaveradi yeyilaveradi azizlar lekin hojat qilmaydi xuddi inson onasining qornida turib ichagi onani ichagi bilan bitta bo'lib yegan ovqati insonning bolani ichiga boradi lekin bola onani qornida hojat qilmagani singari allohning qudrati bilan jannatda ham xuddi shunday qilib qo'yadi yeyilaveradi lekin inson hojat qilmaydi insonda charchashlik bo'lmaydi xohlaganda rohat xohlaganda uxlanadi jannatda alloh taolo mana bu narsani qil yoki mana bu narsani qilmagin demaydi azizlar monelik yo'q ibodat yo'q mana paytda namoz o'qiysan demaydi endi u yerda ko'ngli nimani kusasa shuni qiladigan bir joydir bizni intiltirayotgan narsa shumi azizlar yo'q bundanda rohat bor mo'minlarda insoniyatni iltirtirayotgan narsa shunday inson deydilar hozir yuqoridagi hamdu sanoni aytib oyatda aytgan qoraka o'qigan oyatda alhamdulillahi sadaqana va'dahu va'dasini ustidan chiqqan allohga hamdu sanolar bo'lsin deb jannatga kirar ekan jannatga kirganda jannatdagi ne'matlarni ko'rib turli tuman mevalar million xil million xil taomlar u yerdagi qasrlar u yerdagi nozi ne'matlarni ko'rib na issiq bo'lmaydi na sovuq bo'lmaydi bu latiflik bu rohatlik odamlarning yuzlari chiroyli ekanligi bir biri bilan tabassum munosabatini ko'rib u yerdagi butun butun lazzatlarni ko'rib inson o'zini yo'qotar ekan azizlar xuddi go'dak qandlar shahriga tushib yoki o'yinchoqlar to'dasiga tushib qolsa o'zini yo'qotgani singari bo'lib qolar ekan lekin shu payt osmon eshiklari ochila boshlar ekan osmondan hamma pardalar ochilar ekan va alloh taoloning diydori ko'rilar ekan salamun qavlan min robbir rohim sura yosinda kelganidek alloh taolo bandalarga qarab assalomu alaykum ya ibadiy ey mening bandalarim sizlarga mening salomim bo'lsin sizlarga va'da qilgan jamolimni endi ko'ring sizlar haromda harom deb halolda halol deb ibodat ila o'tdingiz rohatiga jannatni topdingiz endi mana mana ko'ringlar deb alloh o'zini jamolini ko'rsatar ekan insonlar shundoq alloh taoloning jamolini ko'rarkanu azizlar boshini tepadan ololmasdan qancha yillar qolib ketarkan endi bu buyoqdagi ne'matlar hech narsa bo'lmay qolar ekan bu soya salqinlariyu bu turli tuman nozi ne'matlaru bu hamma hammasi endi hech narsa emas azizlar allohning diydori oldida bundan ortiq rohat bormi insoniyatni xususan musulmonlarni jannatga intiltirayotgan narsa ham parvardigor olamni diydorini ko'rmoqlikdir bundan keyin ikkinchi ulug' bir ne'mat bor buni eslaganda badanimiz jimrab ketadi buni eslaganda beixtiyor ko'zimizga yosh keladi bu ham bo'lsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam bilan birga bo'lishlik azizlar bir davrada o'tirishlik bu zotning suhbatlariga somiy bo'lishlik bosib o'tgan tarixiy yo'llarni o'zlarining muborak og'izlaridan eshitishlik jannatda payg'ambarimiz alayhi alayhissalotu vassalamga yaqin keladiganlar bor qanchalik darajada payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam buni bir nechtasini sanab berdilar jumladan aytdilarki yetim boqib katta qilganlar yetim tarbiya qilganlar jannatda men bilan shunday turadi deb barmog'ini barmoqqa tekkizdilar yelkasi yelkamga tegib turadi dedi ya'ni nihoyatda yaqin turadi dedilar bir majlisda o'tirgan edilar bir yigit kirib keldi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam keling deb abu bakr siddiqdan ham yuqoriga o'tkazdilar sahobalar taajjub qilgan edilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam taajjub qilyapsizlarmi abu bakrning martabasi ulug' va balanddir bu mening eng yaqin do'stimdir lekin mana shu yigit menga nihoyatda ko'p salovat aytadi menga eng yaqin bo'ladigani menga ko'p salovat aytadigani dedilar ana endi jannatga kirib payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga qanchalik darajada yaqinlashishlikni istar ekanmiz mana bu amallarni qilib borishligimiz yetimparvar bo'lishlik payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamga ko'proq salovatlar aytmoqlik kerak jannat alloh subhanahu va taoloning jamoli va ulug' ne'mati ekan mana bu narsalarga kirishlik mashaqqatini bosib o'tishlikda allohning diydorini ko'rishlikdek yuksak orzu boshqa mashaqqatlar oldida bizga hech narsa bo'lmaydi azizlar ayollar jumladan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytadilarki kim qaysi ayol erini rozi qilsa ollohni rozi qilsa ibodatini buyrug'ini buyrug'ini bajarib ro'za zakot hamma ibodatlarni qilib orqasidan erini duosini olib olamdan o'tsalar u ayollarga olloh aytar ekanki mening buyrug'imni bajargan erini rizo qilgan ey ayollar jannatni xohlagan eshigidan kirib oling deyarkanlar bu imkoniyatni ham mana shu dunyoda topishlik mumkin azizlar jannatlarni ulamolar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning so'zlariga asoslanib bir nechta darajotlarga bo'ldilar jannatul naim jannatul firdavs qancha qancha ulug' jannatlar bor jannatlar demak darajotlarga bo'linib insonlar o'zini qilgan amaliga yarasha jannatlarga kirib boradi shunday amallar qilinsaki o'sha amallarimiz jannatda darajamizni ortkizdirib yuboradi masalan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki men yolg'on gapirmagan hatto hazillashib ham yolg'on gapirmagan odamni jannatni bir chekkasidan qasr qilib berishga kafillikni olaman dedilar so'ng aytdilarki o'zi tortishib turib o'zini haq ekanligini bila turib tortishuvdan janjaldan o'zini olib qochganga men o'rtasidan joy beraman kim husni xulq husni odobda bo'lsa jannatning eng oliy joyidan qasr qilib beraman dedi qasr qilaylik azizlar jannatni xohlagan joydan qasr qilib olishlik u yakka daraxtlarni hozirda o'zidan ekib qo'yishlik imkoniyati bor subhanalloh valhamdulillah deyishlik bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam merojga chiqqanlarida jannatni ko'rdilar bir farishtalar jannatda juda chiroyli qasr qurayotgan ekanlar birdan to'xtab qolibdilar shunda so'radilar nega to'xtadi ya jabroil bular dedi farishtalar javob berib aytdiki bizning qiladigan mahsulotlarimiz yetmay qoldi uning qasrining egasidan kelguncha kutib turamiz dedi qandoq qilib yaxshi amallar bilan subhanalloh alhamdulillah tasbehlarni aytishlik bilan allohni buyrug'ini buyruqlarini bajarishlik bilan o'zini jannatiga go'yoki o'sha qurilish mollarini yuborib turgandek bo'lar ekan azizlar mana shu dunyoda o'zida biz jannat uchun qasrlar qurib olishligimiz mumkin uning uchun bog'iroqlarni qilishlik imkoniyatini mana shu dunyoda yaxshi darajalarni olishligimiz mumkin hozirgi qorakam o'qigan qur'oni karimdagi ushbu oyatda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning ummatlari siz bilan bizga bir chiroyli bir dalda bo'lyaptiki jannatga intilishlikka da'vat turasizlar jannatga farishtalar asta asta olib kelishi ular bizga salom bilan u yerda qarshi olishligi bularda hammasi yuqorida aytib o'tganimizdek taqov so'zidan taqov qaysiki taqov ular taqvo qilganlar ollohdan qo'rqqanlar azizlar ollohdan qo'rqqanlargina ushbu maqomga erishar ekan ollohdan qo'rqishlik bu taqvo deb atalinadi taqvo degani nima deganlarida de, hazrati umar roziyallohu anhu boshqacharoq tushuntirdilar ko'pchilik taqvo deganda zohidlik dunyoni tark qilib faqat uyda o'tirib olishlik hujrada o'tirish uzlatga chiqib ketish deb o'ylarkan azizlar bundoq emas taqvo hazrati umar aytdilarki go'yo arablarda taqvo deb asli bir yalanglik bir yashil maydonga chiqib yalang oyoq chiqasanu u yerda tikanlar bo'lsa shuni ezib olmasdan ehtiyot bo'lib o'tib ketishliging taqvo deyiladi arablarda dedilar demak hayot o'zi shunday alloh harom qilgan narsalar tikonlar bor mana shuni ezmasdan ohlab ehtiyot bo'lib o'tib yo'lda ketaverish mana shu taqvo bo'ladi bola chaqani boqishlik halol rizq bilan bu taqvo azizlar taqvo alloh subhanahu va taoloni o'zidangina qo'rqmoqlikdir boshqasidan emas ya'ni boshqalarni ko'zidan g'oyib bo'lib turganda ham ollohdan qo'rqishlikni haqiqiy taqvo deydilar hazrati umar roziyallohu anhu raiyatni aylanib yuradigan ahvollari hollari bor edi kechalari bildirmasdan bir darvish kiyimida o'zini tanitmasdan odamlar qanaqa yashayapti ekan deb yurardilar kunlarning birida ketayotganlarida bir chaylada ona bilan bir qizning suhbatini eshitib qoldilar qiz o'sha kuni sut soqqan suti esa oz bo'lib qolgan ona esa qizga da'vat qilib turar edi targ'ib qilardi suvga sutga suv qo'shishlikni ey qizim keyin endi mana shu sutga suv qo'shib ko'paytiraylik oz bo'lib qoldi qiz aytyapti ey onajon bu bo'lmaydi qolaversa bu jinoyat ona aytyapti qiziga ey qizim xalifa amiral mo'minin umar uxlab yotibdi odamlar seni ko'rmayapti kim ham ko'radi buni qo'yib qo'shib beraveraylik deyapti hazrati umar quloq solib turibdilar nima deydi ekan shunda qizi onasiga qarab ey onajon amiral mo'minin uxlayotgan bo'lishi mumkin odamlar ko'rmayotgan bo'lishi mumkin lekin al hayyul qayyum doimo hay tirik va qoyim turadigan bilguvchi olloh bor agar biz bu narsani yashirsak ollohdan yashira olmaymiz va bu harom bo'ladi onajon deb qiz sutga suv qo'shishlikdan o'zini olib qochdi hazrati umar o'sha hujraga o'sha chaylaga belgi qo'yib qo'ydilarda ketdilar ertalab bo'lganda o'g'illarini chaqirib o'g'lim men sizga qorong'i zulmatda ham odamlarni ko'rmayotganda hatto amiral mo'minin xalifa umar ham ko'rmayotganda ham ollohni o'zini ko'rib turibdi deb qo'rqadigan haqiqiy taqvodor xotin olib beraymi dedilar ayollari o'g'illari aytdilarki qanday qayerda ekan shu man topib beraman dedida o'sha haligi belgilab qo'ygan xonadonga sovchi bo'lib borib ana shu ayolni o'g'illariga haligi qizni nikohlab berdilar ikkinchi umar deb nom chiqargan umar ibn abdul aziz degan xalifa bo'lib nihoyatda dini islomni rivojlantirgan va adolatparvar amir bo'lgan umar ibn abdul aziz mana shu ayolning nabirasi bo'ladi azizlar demak taqvo degani shu bo'lishi kerak odamlarni ko'zdan xoli bo'lganda ham hech kim ko'rmayotganda ham taqvo qilishlik kerak ya'ni ollohdan qo'rqishlik kerak alloh harom qilgan narsani harom halol qilganini halol deb bilish kerak mana shuni taqvo deydi va bu taqvoyimiz evaziga biz yuqorida sifatlab bergan ulug' jannat jannatul naim jannatul firdavs singari ulug' jannatlar va bu joyda allohning diydori va payg'ambarimiz alayhi vassalamning muborak chehralarini ko'rishlikda alloh nasib qiladi oyatni davomi bor bu oyatning suraning ushbu davomida kofirlarni endi do'zaxqa olib kelayotganligi to'g'risida ketadi ila jahannama zumaro kofirlarni ham alloh taoloning amri bilan do'zaxqa haydab kelinar ekan va ular do'zaxni eshigiga kelganda do'zaxni eshiklari ochilib do'zaxning farishtalari bularning kofirlarni kutib oladi va ularga qarab sizlarga bir ogohlantiruvchi payg'ambar kelmaganmidi degan savolni beradi ular aytadiki balki kelgan edi payg'ambar ogohlantiruvchi kelgan edi lekin biz buni yolg'onga chiqargan edik deb aytadilar ya'ni do'zaxqa kirayotganda ham ikki xil ibora kelyapti birida jannatiylar jannatga kirayotganda hamdu sano aytib kiryapti ikkinchisi pushaymon va doti fig'on qilib kiryapti ikkisi ham xolidina fiha u yerda abadiy qoladilar ikkisi ham u yerda abadiy qoladilar demak azizlar boshqa bir qur'oni karimning oyatlarida alloh taolo la yastavi ashabul nari va ashabul janna ashabul jannati humul faizun deb beradi jannat egalari bilan do'zax egalari ikkalasi barobar emas jannat egalari bular foizin najot topgan ya'ni g'olib bo'lganlardir deb aytadi chunki ular o'sha ollohni va'da qilgan va'dasi jannatga dohil bo'ladilar kofirlar bu gapni aytishlariga sabab ular aytardilarki u dunyoga tushgandan keyin nima farqi bor qaysinimiz qayoqqa borishimizni nima farqi bor degan gaplarni o'sha payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning davrlarida ham aytardilar shuning uchun ham ularga javoban alloh taolo jannatiy va do'zaxiylarni ikkalalari hech qachon barobar emas jannatiylar bular najot topgan bular yutuq topgan odamlar deb qur'onda marhamat qiladi jannat va do'zax albatta ikkisi ham insonlar uchun yaralanishlikdan oldin mana maxluq qilingan va bizlarga jannat va'da qilinib iymonda bo'lmaganlarga esa jahannam va'da qilingandir lekin bizlarning bitta yutug'imiz bor azizlar bu yutug'imiz bizning iymonimizdir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam man qola la ilaha illalloh daholal janna dedilar la ilaha illalloh degan odam albatta jannatga kiradi dedilar mishkotil masobihda sahobalardan birlariga savol berganlarida alaysi la ilaha illalloh miftahul janna deb so'ragan edilar la ilaha illalloh jannatning kaliti emasmi deganlarida sahoba ikrom ularga qaratib bala shunday la ilaha illalloh jannatning kaliti buni inkor qilmaymiz dedilar valakin likullil asnan ammo lekin hamma kalitni tishi bo'ladi buni esdan chiqarmaslik kerak dedilar la ilaha illalloh degani odamni qo'liga jannatni kaliti berilib qo'yilar ekan azizlar lekin uni tishlari yo'q o'sha jannat kalitini tishlarini chiqarib uni qulubga tushadigan qilish va qaysi qulubga tushadigan va qaysi darvozani ochib kirishlik imkoniyatini biz o'zimiz yaratamiz ibodatimiz bilan ammo la ilaha illalloh degan odam shubhasiz qo'lida jannatning kaltini ushlaydi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamning oldilariga bir sahoba kelib dullani ala amalin yudhinul janna dedilar ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga bir ishni o'rgatsinlar mana shu ishni qilishligim bilan men to'g'ridan to'g'ri jannatga kirib ketaveray deyodilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam qul la ilaha illalloh dedilar la ilaha illalloh deginu mana shu gapni mustaqim turgin to'g'ri turgin oxirigacha dedilar ollohdan o'zga iloh yo'q degan bu muborak kalimani aytginda va mana shu kalimaga muvofiq mustaqim hayot kechirgin dedilar la ilaha illalloh kalimasi mana shunday bir ulug' kalima azizlar bizlarga berilingan eng katta imkoniyat doimo qo'limizda jannatning kalitini birga olib turishligimiz lekin mana shu jannatning kalitlariga bir nechta tishlarni ko'paytirish kerak masalan shunday bir darvoza borki bu darvozaning nomi rayyondir payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytdilar jannatda rayyon degan darvoza bor la yadxuluha illa saimun u darvozadan faqat ro'zadorlargina kiradi dedilar demak o'sha ro'za tutib ibodat qilganlarda o'sha darvozani kaliti go'yo misol tariqasida qo'llarida bo'larkan va mana shunday darvozalardan juda ham ko'plari bor payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam osmonga merosga chiqqanlarida jannat va do'zaxni ko'rsatdi rasulimiz alayhissalotu vassalam jannat va do'zax ko'rsatilindi bu zotga o'zlari aytadilar men ko'rdim jannatni va do'zax menga ko'rsatilindi deb aytadilar mana shu jannatga kirganlarida bir necha xil ne'matlarni ko'rib har bir ne'matni o'z egasini qaysi amalda qilsa o'sha yoqqa kelishliklarini ham ko'rdilar va do'zaxga kirib do'zaxda azoblanayotgan bir necha xillarini ko'rdilar va bu nima uchun azoblanayotganini so'raganlarida mana shu narsaga javob topdilar jumladan bir katta bir daryo o'sha daryoda ikki kishi turibdi birlari sohilning chekkasida birlari sohil o'sha daryoni ichida daryo qip qizil qonga o'xshaydi deydilar bir odam suzib kelib u tashqariga chiqmoqchi bo'ladi lekin tashqariga chiqmoqchi bo'lganda sohil bo'yida turgan odam qo'lida kattakon toshni ushlab haligi chiqmoqchi bo'lgan odamni og'ziga solar uning og'ziga u tosh kirib ketar va u qonab yana tushib ketar yana tushmoqchi bo'lganda mana shunday azob qilardi men jabroil alayhissalomdan so'radim deydilar payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam nega bunday bo'lyapti degan edim o'sha daryoda suzib kelayotgan odam bu sudxo'dir mana bu urayotgan odam undan qarzdor bo'lgan odamdir dedilar demak bu ham o'z o'rnida o'sha bu dunyoda qilgan gunohini evaziga yarasha javob topdilar yana birlarini ko'rdilar qo'llarida kattakon bir qaychi edi u qaychi bilan o'zining tillarini lablarini qirqir edi payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam jabroil alayhissalomdan so'radilar nega bunday qilyapti bular g'iybatchilar bular chaqimchilar odamlarni orasini buzib chaqimchilik qilib urushtirib yuradigan va g'iybat qilib yuradigan shuning uchun o'zini o'zi mana shunday qilib azoblayotganini ko'rsatilib qo'yildi demak azizlar mana shu dunyoni o'zida har bir inson qilgan gunohiga yarasha qay darajada bo'lishligini bilib olishligi va uning mukofoti ham borligini esdan chiqarmaslik kerak umuman inson ikki narsa orasida yashash kerak xof va rajo qo'rquv va umid orasida yashaymiz azizlar lekin bizga bitta katta imkoniyat bor qanaqa imkoniyat azizlar yana bir imkoniyat berdi buni bizni ummatdan boshqa hech kimga bermadi bu ham bo'lsa tavba qilishlik imkoniyatini shayton alayhi lana allohga dushman bo'lgan mahalda shayton ollohdan so'radiki menga bir fursat bergin yo rabbiy menga shunday fursat berginki qiyomatgacha meni o'ldirmagin dedi alloh taolo va'da qildi qiyomatgacha seni o'ldirmayman deb shunda iblis alayhi lana aytdiki va izzatika va jalalika sening azamating seni jalolliging bilan qasam ichib aytamanki sen va'daga vafo qilguvchisan miad, sen hech qachon va'dalarni buzmaysan shunday ekan men endi qiyomatgacha seni bandalarining yo'ldan ozdirib boraveraman dedi alloh u shaytonga qarab va izzati va jalali men ham azomatim bilan jalolligim bilan qasam ichib aytamanki modomiki bandalarim joni chiqqunga qadar tavba qilsa men tavbasini qabul qilaveraman dedi olloh bizga shunday imkoniyat berdi lekin hali zamon tavba qilib olarman deb bo'lmaydi ekan tavba degani bu qilgan gunohga pushaymon yeyishlik va allohga va'da qilishlik mana shu narsani qilmayman deyishlik va o'zini shu buyurilingan harom ishdan saqlab qo'yishlik va o'zini fe'lini o'zgartirishlik mana bu tavba bo'ladi qur'oni karimda olloh aytdiki ya ayyuhallazina amanu ilallohi tavbatan nasuha asa robbukum ay ربكم ankum يكفر va yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar يا iymon keltirganlar nasuh tavbasini qiling haqiqiy tavba qiling shoyatki alloh taolo sizning gunohlaringizni o'rniga yaxshiliklarni almashtirib qo'ysa va anhorlar oqib turgan jannatga kirgizib qo'ysa mana bu azizlar yana jannatga kirish imkoniyati bo'lyapti bu ham bo'lsa haqiqiy tavba qilishlik tavba olloh bilan bandani orasidagi gunohlarga bo'lsa uning sharti shunday ekan pushaymon yeyishlik qilgan gunohi uchun pushaymon yeb nadomat chekib allohga aytishlik yo rabbiy man pushaymonman meni kechir tavba qildim shu ishni qilib ishlikdan deyishlik ikkinchisi o'zi haqiqatda ham shu ishni qilishlikdan to'xtashlik uchinchisi endi boshqalarni ham mana shu ishdan qaytarib turishlik mana bu tavbaning shartlari bo'ladi endi azizlar shunday tavba qilishlik bo'lar ekanki bu uchta shartdan tashqari to'rtinchi shart bo'lar ekan bu endi banda bilan ollohni orasidagi emas banda bilan bandani orasidagi tavba bo'ladi aytaylik biz shunday gunoh qildikki bir insonga zulm qildik bir insonga azob berdik yo uni haqqini yeb qo'ydik toki tavba qilib yo rabbiy men tavba qildim men juda zulmkorman va tajovuzkorman bir insonga zulm qilib qo'ydim uni g'iybat qildim uni ig'vo qildim uni sha'nini uni obro'sini tushirdim yoki uni dunyosiga zarar keltirdim deb tavba qilayotgan odam o'sha zarar keltirgan odamni zararini qoplab qo'ymaguncha tavbasi qabul bo'lmaydi ekan haqqini yeb qo'ygan bo'lsa haqqini berib qo'ysin g'iybat ig'vo qilib qo'ygan bo'lsa o'ziga borib uzr so'rab odamlar orasida o'sha aytgan g'iybati uchun uning maqtab uni boshqatdan to'g'irlab qo'yishlik kerak bo'lar ekan agar mana shu narsani qilmasa uni tavbasi tavba bo'lmaydi ekan azizlar demak tavba qilishlik imkoniyatini bizga berdi odam alayhissalomga jannatdan tushgandan keyin uch yuz yil tavba qilib yurgandan keyin tavbasi qabul qildi lekin bizning ummatga alhamdulillah tavba qildim yo rabbiy va atubu ilayk deyishlikni o'zi bilan alloh taolo tavbalarimizni qabul qilar ekan biz bugun ushbu mavzuni tanlashligimiz azizlar hammalarimiz bu yerda o'tiribmiz hammamiz ibodatli odamlar hamma ollohdan qo'rqadigan odamlarga mavzu topishligimiz qiyin bo'ladi odatda ba'zi bir boshqacha bir majlislar bo'lib qolsa o'sha odamlarni holatiga qarab suhbat qiladi lekin man mundoq qaradim agar olloh adashtirmasa juda ko'pchilik ibodatli taqvoli kimsalar o'tiribdi lekin shunday bo'lsa ham haqiqiy orzuyimiz jannat bo'lganligi uchun qolaversa qorakami bu qiroatlardan biz ilhomlanib ushbu haqida suhbat qilishlikka harakat qildik endi tanovullar yana bo'lsa inshaalloh yana akalar qur'on o'qisa yana suhbat sig'sa inshaalloh yana suhbatlarni davom etamiz alloh taologa duo qilaylik parvardigor hammamizni o'zini va'da qilgan jannatiga dohil aylasin va jannat eshigidan kirayotganda hammamiz alhamdulillahi sadaqana va'dahu deb kirishligimizni nasib qilsin allohu akbar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh